Kwa hakika laqad faza almuttaqun, umefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezaliwa katika mji wa Makka, na hivyo hivyo amekulia katika mji huo yakizaliwa katika tukio maarufu kabisa fi amil fil tukio ambalo baadaye mwaka huo ukajulikana indahum kwamba ni mwaka wa tembo. Wale tembo wa jeshi kubwa la Abraha al-Habashi alipokusudia kwenda katika mji wa Makka na kwenda kuivunja Kaaba mwaka huo ndio mwaka ambao aliozaliwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ama alfil ambayo ikiwa sawa na mwaka 571 miladia bwana mtume sallallahu alayhi wasallama alizaliwa na kuishi katika mji huo akakulia katika malezi yaliyokuwa mazuri mno malezi ambayo moja kwa moja ilikuwa ikiashiria kwamba kijana huyu kuna kitu anaambatana nacho au kuna kitu huko mbele atakuwa kijana huyu kwa yale malezi ambayo aliyoishi kwayo, licha ya kwamba alileleka aliyakuwa ni yatima, kimkosa mama yake kisha baba yake, lakini hali hii haikuacha kuonesha bishara njema kwa huyu kijana katika makuzi yake na miamala yake pamoja na wanajamii wenzie. Almuhimu, ikafika siku Allah subhanahu wa ta'ala akamteua huyu akampa utume na kuwa ni katika miongoni mwa mitume na ni mtume wa mwisho ambaye baadaye hakutokuwa na mtume baada yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala alimpa utume pale alipomwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaqin اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهايا ikawa nubi annabiyu sallallahu alayhi wasallam amepewa utume bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya za tarehe na sira akarejea nyumbani kwake hali ya kuwa ana wasiwasi kwa tukio kubwa lilotokea kwake yeye wa kuzukiwa na malaika na kumwambia maneno haya akimwambia iqraa wa huwa yaqul wama ana biqari nisome kitu gani aliyakuwa mimi sijui chochote sijui kusoma wala sijui kuandika anaambia iqraa huko ikiwa amemshika na kumtikisa ikimlazimisha asome na mwisho anamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq soma kwa jina la Mola wako Mola wako ambaye yeye ndio ameumba kuumba watu wote wanadamu wote na ulimwengu wote na vitu vyote kwa ujumla ikiashiria kwamba hapa wana, wana huyu anabadilika sasa kuwa ni mwanajamii wa kawaida na kuja kuwa ni nabii min anbiyai llahi tabaraka wa taala ni mmoja wa manabii wa Allah tabaraka wa taala baada ya siku chache akajiwa tena akaambiwa ya ayuha lmuddathir ewe mwenye kujifunika funika acha kujifunika kum faandhir simama simama uonye uonye watu dhidi ya adhabu kali iliyokuwa mbele yao ikiwa wataendelea kumwasi Allah tabaraka wa taala wa rabbaka fakabbir si hivyo tu bali vile vile mtukuze Mola wako waadhimu rabbaka mtukuze Mola wako Allah tabaraka wa taala wa thiyabaka fatahir na hivyo hivyo matendo yako amalaka wa thiyabaka jitoharishe ziwe safi kabisa matendo yako ya ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na nguo zako nawe mwenyewe uwe ni safi kabisa si hivi tu bali vile vile waruji za fahjir na haya masanamu na hivi vibwengo yote haya na ile authani jitenge navyo kwa sababu ni ushirikina ni vitu ambavyo ni mambo ambayo yanaenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na wale wanaoabudia hawa wanakwenda kinyume na wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala hapa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ursila ametumwa sasa ametumwa aanze kazi yeye nabii kisha amepewa kwamba yeye sasa hivi ni rasulu fa huwa nabiyun wa rasul kwamba yeye ni nabii Eh, yeye ni nabii na hivyo hivyo yeye ni rasuli yeye ni mtume ametumwa ameambiwa qum simama faandhir anza kazi kuwaonya watu wako bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hakuchelewa akapanda juu ya mlima Safa mlima uliokuwa karibu kabisa na eneo ambalo wanakusanyika watu wengi kwa wakati huo akawaambia akawaambia watu wake qulu la ilaha illa Allah tuflihun semeni kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake basi kwa hakika nyinyi mtafaulu wale watu walikuwa wakiambia maneno haya hayakuhitaji kushereheshewa kwao kwa sababu walielewa moja kwa moja la ilaha ila walielewa walipoambiwa qulu la ilaha illa Allah tuflihun walielewa maana yake na muradi wake baada ya hapo ikaanza sasa ni uadui na vita walbaghdaa bainahu wa bainahum au baina baadhihim ikaanza migogoro baina yake na baadhi ya wale waliokataa kata kata kusema la ilaha illa Allah na wale ambao waliokuwa na wasiwasi kusema la ilaha illa Allah ikawa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ameingia katika marhala ya dawa kutokana na hali kuwa nzito ikabidi afanye dawa dawa ya siri ambayo ikahesabika kuwa ni dawa sirriya kwamba dawa hiyo ilikuwa ya kumfuata mtu mmoja mmoja lakini kwa siri na kuwapa mafundisho katika hali ya usiri mkubwa kwa sababu daula ya Kikureshi ilikuwa yoyote ambaye atakayekubaliana na huyu na atakayefuata mafundisho yake basi huyo yeye atakabiliwa na adhabu kali, atakabiliwa na kifungo au atakabiliwa na kuuawa, bali walitakiwa watu wabakie kuabudia mizimu, kuabudia vinyamkera, kuabudia vibwengo, kuabudia majini na mawe peke yake na wala wasimwabudia Allah tabaraka wa taala peke yake. Hali ikaenda hivyo, faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi da'wati sirriya thumma intakala min da'wati sirriya ila da'wati al-jahriya, kisha baadaye baada ya yaliyopita mengi ndani yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akatoka kuitangaza dawa sasa kwa wazi kabisa liwalo na liwe na atakaye afanya anachotaka kukifanya bwana mtume sallama akafanya kazi hiyo katika hali ya misukosuko lakini kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemwandaa aje awe kwamba ni nabii aje awe ni miongoni mwa wale ulul azmi minar rusul wale manabii wale mitume ambao walikuwa na azma ya hali ya juu mno akurudi nyuma bwana mtume sallallahu alayhi wasallama faqama fi dawatihi alisimama akawalingania watu na watu wengi wakaanza kuiona nuru huda nuru ya uislamu wakaanza kuingia wakaanza wakaanza yataniku fil islam wanaingia katika dawa kumkubali Allah kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kuunganisha udugu baina yao kuacha kuwaua watoto wao wa kike, kuacha maasia ya ulevi na uzinzi, kuacha kamari na riba na kuacha maasia yote, wakawa wao sasa wanarejea, na kikaanza jamii kutengenezeka, jamii bora ambayo yeshikamana na mafundisho kutoka kwa Mola wao Allah tabaraka wa taala. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akaifanya kazi hiyo kwa uaminifu wa hali ya juu mno, na kila alichorushiwa Mtume saa sallama alikifikisha kama kilivyo, na maelekezo aliyatoa, maelekezo ambayo yaliwafaa watu na yanawafaa watu na atakawafaa watu katika dunia yao, katika akhira yao, ikiwa kwamba watashikamana na maelekezo hayo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه واله وسلم ilaihi unzila alquran kwake yeye ndiyo ameshushiwa quran wa quran wa kalamu llahi taala ni maneno ya allah subhanahu wa taala ambayo ni hidaya hudan lilmuttaqin huwaongoza wale watakaokubaliana nayo na kuyafata yale yaliyomo wakaiishi katika utaratibu na msingi huo ama wale ambao watakaoibia vita wasije wakalaumu isipokuwa wazilaumu nafsi zao tunafahamu waislamu sote kwa pamoja kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hiyo mpaka ikafika siku ikateremka kauli ya Allah tabaraka wa taala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu dina ikiashiria ya kwamba sasa ile kazi aliyetumwa nayo kwa muda wa miaka hiyo ishirini na tatu, basi huyu bwana sallallahu alayhi wasallama, bwana mkubwa huyu sallallahu alayhi wasallama ameitimiliza, ameifanya vizuri kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ameturidhia kwamba Uislamu kuwa ni dini yetu. Haya maneno yalija Allah tabaraka wa taala alimkuta mtume sallallahu alayhi wasallam pale ikiwa katika hajjatul wadaa mwisho wa yote tunasema na mwarikhu tunasema ya kwamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama adda al-amana amana aliyopewa aliitekeleza wabalagha risala si hivyo ule ujumbe aliyobebeshwa kwa muda wa miaka ishirini na tatu kumi na tatu ndani ya Makka na miaka kumi ndani ya Madina. Kwa maana hii balagha, ameyafikisha na akasema, ambia Allah, Allahumma fashhad laqad ballaghtu, ewe Allah shuhudilia, kwa hakika mimi nimefikisha yote. Allahumma shhad faqad ballaghtu, ewe Allah shuhudilia, mimi yale ulinituma kwayo nimeyafikisha nimewaambia hawa nimewaelekeza hawa nimewafundisha waballagha risala si hivyo tu wanasaha al-umma wana mtume sallama umma huu ummati muhammadi sallama e, ameupa nasaha ameuelekeza kwa maelekezo mazuri kabisa nini kilichokuwa cha wajibu kwao watakiwa wamfanyie mola wao allah tabaraka wa taala na kipi cha kumfanyia mtume wao muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallama wanasaha lumma wajahada fillahi haqqa jihadi si hivyo hata pale ilipokuwa imetokea kufaru wale wasiowamwamini waka kumpiga vita na kutaka kumuua akakimbia akahama kuhamia katika Madina. Ah, hawakuishi hapo, wakamfuata, ikawa hamna namna. Yakiamua kukaa ndani ya mji wa Madina, wale maadui wataingia katika mji, watawapiga watu, wataua wanawake, wataua watoto, wataharibu mji. Fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ila Badri, Mtume salama akatoka akaenda kukutana nao Badri. Miaka mingine tena akatoka ila Uhudi, akatoka akaenda Uhudi kwenda kukabiliana nao, akapambana nao, ikiwa yeye katika mstari wa mbele kabisa na kuwaambia Waislamu, la tatamannau liqaa aladu, enyi Waislamu, msitamani nyinyi kukutana na maadui katika uwanja wa vita, msitamani isitokee mtu mmoja akawa tamani yake, ah, kwa nini tusipigane? La la tatamannau liqaa aladu fa idha laqitumuhum fasbiru, na pindi ikatokea mmekutana na maadui katika uwanja wa vita, fasbiru, vumilieni, subirini, hakika ushindi uko karibu sana. Msikimbie, msitamani, lakini wakati mwingine inakuwa hamna budi, kama ilivyomkuta Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amehama, amehamia katika mji wa Madina, wamemfuata, wamekuja. Mwaka wa kwanza hakukoma, mwaka wa pili hakukoma, mwaka wa tatu, afanyeje? Afanyeje sasa? ikawa hamna namna lazima atoke akabidiana nayo lazima asubiri katika mapambano akasubiri akapambana na Allah subhanahu wa ta'ala akampa ushindi wajahada fillahi haqqa jihadi man huwa rasulukum Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallama si hivyo tu wakashafa al-ghumma وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها hakuondoka isipokuwa yeye aliondoa viwingu na vumbi vumbi zote akatuacha sisi umma huu akauacha fil mahajjati albayda katika njia iliyonyooka katika njia iliyokuwa safi njia safi kabisa ambayo amekuacha wewe nabii wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam akukuacha kukuingiza katika mkenge akukuingiza katika miba Eh, hapana bali amekuacha katika njia iliyokuwa safi tarakaka fil mahajjati albayda amekuacha katika uwanda katika tariqa almustaqim ya safi kabisa sasa ila ni wewe tu ila ni wewe tu kama alivyosema la yazigu anha illa haliku potea eh, isipokuwa yule mwana kuangamia hatokengeuka isipokuwa yule mtu ambaye amechagua kukengeuka, amechagua kupotea. sa ikiwa mtu amechagua mwenyewe kupotea, huyo amechagua mwenyewe, fala yalumanna illa nafsahu, basi asije akamlaumu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake le kwa sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallama kwa sababu nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama amemuacha mafundisho yote ameyafundisha maelekezo yote amefundisha namna gani ya kuishi duniani namna gani ya kutaamaliana na wanajamii wenziwe katika ngazi zao zote namna gani ya kumwabudia Mola wake Allah tabaraka wa taala, namna gani ya itikadi yake inatakiwa iwe. Amemaliza jambo hilo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, fabihadha qal kullu ummati yadkhuluna aljanna, umati wangu wote utaingia peponi illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Faqila waman yaaba ya rasul allah akaulizwa na masahaba, ewe mjumbe wa Allah, ni nani atakayekataa kuingia peponi? Faqala man ata'ani dakhala aljannata, yule atakayenitii mimi kwa kufata maelekezo na maagizo na maamrisho haya na kujiepusha na makatazo yote pamoja, basi mtu mtu huyo dakhala aljanna atakuwa ataingia peponi maana aba ama yule atakayekataa akaamua haya mafundisho haya maelekezo na maagizo yeye hayakataa hayataki basi huyo faqad aba amekataa mwenyewe afanya nini amekataa mwenyewe kwa sababu njia iliyokuwa safi ndiyo hiyo haya ni maelekezo ya nabii wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة أجمعين وبعد kama kuna mwenzio kalala msitue amke hapa tunamwelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam sasa iweje usinzie sinzie wakati anaelezewa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa makini yazingatie haya hayaka Allah في الخير والبركة والطاعة يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى amemwelezea huyu bwana mtume sallallahu alayhi wasallama kwa sifa nyingi mno ambazo katika hutuba kama hii ya dakika 20 25 hatuwezi kukamaliza lakini ni mengi mno ambayo ameelezea na baadhi ni sura nzima zimeshuka zikimwelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallama tunadondoa baadhi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa innaka la'ala khuluqin adhim hakika yako wewe yani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama yako wewe uko juu ya tabia njema hapa ikimwelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam vile yale maisha yake na vile alivyopokea ule ujumbe na vile alivyotekeleza yale maamrisho mpaka Allah anamwambia wa innaka la ala khuluqin adhim kwamba hakika yako wewe Muhammad una tabia njema mno katika wanadamu wenye tabia njema basi kiongozi wenu ni kiongozi wake ni mtume sallallahu alayhi wasallama ambaye yeye imekuja nasu ikimwelezea yeye ndani ya Qur'an katika surati hii eh, surati al-qalam aya nne ikimwelezea bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam si hivyo tu Allah subhanahu wa ta'ala amesema wama arsalnaka illa rahmatan lil kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatukukutuma isipokuwa ni rehma wewe kwa kwa walimwengu angalia yale mafundisho yake ani namna gani alivyofundisha namna kutamaliana kwa wanajamii namna gani alivyofundisha namna kutamaliana na wanyama namna gani aliyofundisha namna ya kutaamaliana na wasiokuwa waislamu Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin kwa mtume huyu ni rehma kwetu sisi kwa walimwengu wote ni rahma wa mtume sallallahu alayhi wasallama kwa hivyo baada anamwambia tena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana huyu bwana nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama hakika kwamba amekuwa yeye ndiyo kiigizo chema kiigizo chema kama kuna mtu atakayefuate na afatwe basi kumfuata nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwamba huyu ndiyo kioo kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Sunna yaqulu Allahu tabaraka wa taala wa rafa'na laka dhikraka kwa hakika wewe Muhammadi tumeunyanyua utaji wako wewe Muhammadi tumeunyanyua utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ameunyanyua utaji wa mtume sallallahu alayhi wasallama قال ابن كثير قال مجاهد وهو ابن جبر لا أذكر إلا ذكرت معي anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana kwamba mimi sitajwi isipokuwa utatajwa pamoja na wewe utatajwa na wewe pamoja na mimi pale ambapo waliposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa rafa'na laka dhikraka Allah subhanahu wa ta'ala ameunyanyua utaji nabii huyu hivi punde tu tumesikia adhana ikisomwa adhana muadhino ameadhini kwa kusema ashhadu anna muhammadar rasulullah ikinyanyua na kutangaza na kuwalingania watu kwamba huyu Muhammad Rasul ni mjumbe wa Allah ni mja wake na nabii wake na ni mtume wake wa rafa'na laka dhikraka Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia wana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam قال قتادة وهو بن أما السدوسي رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة قتادة نسمع maana yake kwamba Allah ameunyanyua utajo wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama duniani na akhira si hivyo tu ule uadui wa wale maadui wa Uislamu jinsi wanavyomchukia nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa nini hawajamuona katika zama zetu hizi wao hawajamuona lakini wanamchukia wengine wanafikia kumchora vibonzo yote ni nini yote kwa sababu anawakereketa ورفعنا لك ذكرك سيبت يقول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر وحقيقة sisi tumekupa wewe kheri nyingi mno hakika tumekupa kheri nyingi mno wewe tumekupa nusra tumekupa ushindi na si hivyo wa fil akhirah kwamba wewe utastahili kupata e, utafika katika mto uliokuwa msafi mno maji yake meupe kama maziwa na matamu kama asali hii ni maelezo yale ambayo Allah tabaraka wa taala alomnyanyua nabii wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam si hivyo tu bali hivyo hivyo Allah tabaraka wa taala yakulu ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ikiwa na maana inna allaha yuthni inda malaikatihi aika allah anamsifia huyu inna allaha wa malaikatahu yusalluna kwamba sala ya allah ni allah anamsifia huyu mbele ya malaika anamsifia nabii wake na malaika nao wanamwombea maghfira bwana mtume sallallahu alayhi wasallama inda Allah mbele ya Allah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya أيها amanu آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما enyi mlioamini huyu nabii wenu baada kazi hii aliyoifanya misukosuko aliyepitia na hii rehema aliyowaletea akawaonesha njia iliyokuwa njema ilikuwa nyinyi mnaabudia vibwengo mnaabudia miti na mashaitani mnaabudia baba zenu waliokufa mnavaa vibwaya mnavaa ngozi hamna utamaduni unaofahamika mlikuwa fi dhalalin mubin Mtume sallallahu alayhi wasallama fa ahadakum, akakuongozeni kazi sio hivyo kuongozeni kuongozeni tu, bali ilifikia kuingia katika mapigano na akajeruhiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam Uhdi. Nini nini kwa mtume wenu, sallu alayhi wasallimu taslima, mtakieni sala na salamu huyu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fabihadha qala albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, basi yule mtu bakhili kabisa, mjinga ni yule ambaye mimi nabii Muhammadi nimetajwa mbele yake yeye hakuniswalia hakusema sallallahu alayhi wasallam mswalieni bwana mtume sallallahu alayhi wasallama لقد جاء حديثي عن أبي حميد السعيدي رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أنا سمولي أبو حميد السعيدي يا كوانبا بعد ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima masahaba wakasema kumuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ya rasulullah kaifa nusalli alayka sisi tukusalieje tunajua sisi kaifa nusallimu alayka biqauli eh, assalamu alayka ya rasulullah sasa hii swala tukusalieje qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama tumesallama akawaambia qulu semeni allahumma salli ala muhammad وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والحديث متفق عليه نعم كوجه حديثي كاتكا رواية كتك متمكو من جينة يوتيك يشريه كيت صلاة إبراهيمية يكيف ليش ونمتم سلم نمنا نعم، يقوم صلي ونمتم صلى الله عليه وآله wasallam haya ni maagizo yatakiwa tuyafanye haya waislamu wote ila takuma saa kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kwa nini tusimswalie bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na vile jambo hili limewekwa kwamba ni jambo la ibada utakapomswalia mtume sallallahu alayhi wasallam unapata thawabu ashara zaidi ashara wewe ukifanya ukisema mara moja na hii ni kudhihirisha miongoni ya kumpenda kwake bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini yale mapenzi yetu na vile kumswalia nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vile kumwiga na kufuata yale matendo aliyotuambia tuyafuate na kuishi kama yeye alivyotuvia tuishi tufahamu ya kwamba annahu qa fil hadithi inda al-bukhari la taturuni kama tarat an-nasara ibn maryama hakika yote haya sifa njema zote hizo za Allah subhanahu wa ta'ala eh, na fadhila zote za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini fahamuni ya kwamba ah, Mtume salama anasema la taturuni, msinisifie zaidi na zaidi na zaidi, kama atharati nasara ibn Maryama, kama vile ambavyo manaswara wa Kristo walivyomsifia na, kum, na kumpandisha daraja isiyokuwa yake Isa bin Maryama, Yesu walakin innama ana abdun si vinginevyo mimi ni mja faqulu abdullahi wa rasuluhu basi enyi waislamu semeni kwamba huyu muhammadi sallallahu alaihi wasallama ni mja wa allah wa rasuluhu na vile vile ni mjumbe wake amemtuma huyu aliposema pale ya ayuha mudaththir qum faandhir huyu ni mtume wake si mwana wa mungu si mungu huyu nani huyu mtume ametumwa kama mitume wengine kina Ibrahim wa Nuhu wa Musa wa Isa wa hadha Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallama yenye Islam sifa zetu kwa mtume saa ziwe kwa utaratibu wa sheria kama vile mafundisho yalivyo tusipituke mipaka tukaenda kuzidisha kumweka katika manzila asiyokuwa manzila yake bali abakie katika